บุ๊กทูเจ็ดชวิดีชวิดีหมายเลขริชเวบีริชเวบีดิฉันนับวิทวลีวิทวลีหนึ่ง สอง สามเอร์ติโอริซามิเอร์ติโอริซามิดิฉันนับถึงสามวิทฟลิซามัมเดวิทฟลิซามัมเดดิฉันนับต่อไปวากรเจเลบทลัสวากรเจเลบ твлас 7 8 9 7 8 9 ดิฉันนับเมวิทฟลีเมวิทฟลีคุณนับเชนอิทฟลีเชนอิทฟลีเขานับอิสอิทฟลิสอิสอิทฟลิสหนึ่งที่หนึ่งเอร์ที პირველი ერთი პირველი งที่สองโอริเมโอเรโอริเมโอเรสาม ที่สามซามิเมซามิซามิเมซาเมสี่ ที่สี่ ოთხი, მეოთხე. ოთხი, მეოთხე. ห้าที่ห้า ხუთი, მეხუთე. ხუთი, მეხუთე. หกที่หก ექვსი, მეექვსე. ექვსი, მეექვსე. เจ็ด ที่7 7 მე 7 7 მე 7ที่8 8 მე 8 მე 9ที่9 9 მე 9 9 მე 9